بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ya kumshukuru الله سبحانه وتعالى Ta'ala na صلى sala na salamu zaidi mtume wetu Nabii Muhammad sallallahu na wakaribisheni tena ndugu zangu na dada zangu tuendelee kukumbushana machache kuhusiana na akhlaq tabia njema za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kujifananisha nao na mishowe tuwe pamoja nao katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillah tabaraka wa ta'ala leo insha Allah ta'ala tukipitia adabu ya ya saba ni adabu muhimu sana sisi kuweza kujikumbusha nayo Sheikh asema ni ma'rifatuhum alayhi salatu wassalam haqq alwalidain kujua kwao haki za wazazi wawili haki hii ya wazazi wawili ni haki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisisitiza sana katika kitabu chake lakini alasaf tuona kuna baadhi ya watu leo hawapatii jambo hili umuhimu wanawafanya wazazi wao wanapitia machungu maishani wanafanya wazazi wao wanapitia dhiki maishani kwa sababu yao hali ya kuwa wazazi tayari walibeba dhiki walipitia mengi kwa kuweza kutuzaa kutulea kutusomesha na leo badala ya wewe kuwa ni mtu wa matumaini kwa wazazi wako uwe unawafanyia wema inakuwa ni kinyume kwa baadhi ya watu waliyadhu billah na hii ni khatari sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hii ni haki ambayo Allah ameipatia na kuisisitizia baada ya haki yake baada ya mwanadamu kuhakikisha haki ya Allah ya kuhakikisha tauhid katika maisha yake haki inayofuata ni haki ya wazazi wawili Sheikh anasema hafidhahullah wa min akhlaq al-anbiya alayhim as-salatu was-salam na miongoni mwa tabia njema za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni ma'rifatu haqqil walidain ni kuweza kuzitambua na kuzijua haki za wazazi wawili وفي شأن مقام الوالدين يقال na kuhusiana na hii haki muhimu tuweza tukasema ya kuwa laqad tahawana kathirun minan nas biamri au biamri albirri bilwalidaini watu wengi sana wamelegeza kamba watu wengi sana wamesusia kuwafanyia wema wazazi wao wawili wa ahmalu sha'na na wakapuuza jambo hili muhimu wa hadha min alkhuturati bimakan na hili ni jambo ambalo ni hatari sana inamtia mwanadamu katika hali ya hatari lao akikutana na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hiyo atakuwa na mengi ya kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fakam hadama alhuququ uququl walidain min buyut kuna eh, majumba mangapi ambayo kwamba yameporomoka kwa sababu ya watu kuwaasi wazazi wao na ni familia ngapi ambazo kwamba zimetofautiana zimefarikiana kwa sababu ya vijana wa kiume na wa kike kuwaasi wazazi wao wakam afqara min unas na ni wangapi ambao riziki yao maisha yao imefifia mapato yao wameyakosa kwa sababu ya wao kutowatii wazazi wao wakamudhiba bisababihi fi dunya min unas na ni wangapi ambao papa hapa duniani wameweza kupata na kupitia adhabu mbalimbali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kutotii kwao wazazi wao وحق الوالدين في الآخرة عند الله عظيم na haki hii ya wazazi wawili yaumul qiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itachukuliwa kwa uzito mkubwa sana ikiwa mtu aliweza kuchunga haki hii akaweza kuwa mwema kwa wazazi wake akaweza kuwa mtiifu kwa wazazi wake ma'ruf atakuwa na mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na misho wake biidhnillah itakuwa na janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtu ambaye amekaidi am, amri hii ya Allah na hakuwafanyia wazazi wake wema akawaasi wazazi wake akafanya wazazi wake wapitie balaa na misukosuko na dhiki maishani basi atakuwa na atakuwa na mabaya mbele ya Allah na mwisho wake itakuwa ni pabaya wal billah ni wangapi leo hawaishi majumbani na wazazi wao kwa sababu wamekataa kuwa watiifu imma kwa sababu ya kujihusisha kwa uraibu mbalimbali mbali. Ima kama kesi zimekithiri leo waliyadhu billah kijana wa Kiislamu akaamua kuishi na mwanamke asiyekuwa Muislamu wazazi wakam, wakam, wakamnasihi wakamsihi wakazungumza naye na wakamtolea aya zote za Qur'an akakuwa akakuwa mkaidi kwa wazazi wake na ikabidi atolewe nyumbani kwao na akawa anafanya maasi akiishi peke yake akipitia magumu kwa sababu ya e, maasi yake kwa wazazi wake na kwa Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wangapi leo wanawavali marafiki zao zaidi kuliko wazazi wao wanawasikiza marafiki zaidi kuliko wazazi mzazi ataka wewe uwe nyumbani wakati fulani na marafiki zako wanataka wewe uende pamoja na wao katika mikahawa ima ni kutazama mipira ama ni kucheza eh, games mbalimbali mbali, au michezo mbalimbali mbali ambayo hayakuletei manufaa katika dunia yako wala akhira yako na uka ukakataa uka, uka kuatii wazazi wako ukawafanyia wazazi wako maovu basi jua ya kuwa una mengi ya kuyajibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala je mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa vipi na wazazi wao na Allah subhanahu wa ta'ala ametupasha wengi tu katika mitume wake walivyokuwa wema na watiifu kwa wazazi wao hata wengine wazazi wao hawakuwa ni waislamu walikuwa wanawapiga vita lakini pamoja na wa, pamoja na hayo walikuwa watiifu walikuwa wema walikuwa ni wenye kuwasikiza wazazi wao na insha Allah Taala katika darasa itakayofuata tutaona mifano mbalimbali mbali ya mitume wa Allah Subhanahu wa Taala namna walivyokuwa watiifu kwa wazazi wao nasi tuweze kusikiliza kuyajua hayo na kujifananisha na wao alayhi msalatu wassalam باذنillah tabaraka wa taala tutaendelea katika darasa itakayofuata wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh